Išėjimo knyga, pirmas skyrius. Šitie yra vardai Izraelio sūnų, kurie atėjo į Egiptą kartu su Jokubu, kiekvienas su savo šeimomis. Rubenas, Simeonas, Levis, Judas, Izaharas, Zabulonas, Benjaminas, Danas, Naftalis. Gadas ir Ašeras. Iš Jokūbo kilusių buvo 70 sielų. Juozapas jau buvo Egipte. Ir numirė Juozapas, visi jo broliai ir visa ta karta. Izraelitai buvo vaisingi, labai pagausėjo, išsiplėtė ir tapo galingi. Jie pripildė visą kraštą. Egiptą pradėjo valdyti naujas karalius, kuris nieko nežinojo apie Juozapą. Jis kalbėjo savo tautai. Žiūrėkite, Izraelitų tauta yra gausesnė ir galingesnė už mus. Pasielkime išmintingai su jais, kad jie nebesiplėstų. Jei kiltų karas, kad jie neprisijungtų prie mūsų priešų, nekariautų prieš mus ir nepasitrauktų iš šalies. Egiptiečiai paskyrė jiems prižiūrėtojus, kad juos prislėgtų sunkiais darbais. Jie pastatė foronui sandėlių miestus – Pitomą ir Ramzį. Bet kuo labiau egiptiečiai spaudė juos, tuo labiau jie gausėjo ir plito taip, kad egiptiečiai pradėjo bijoti izraelitų egiptiečiai vertė izraelitus tarnauti be gailesčio, apkartino jų gyvenimą sunkia vergiste, prie molio, plytų bei visokių ūkio darbų ir juos negailestingai spaudė. Egipto karalius įsakė hebrajų pribuvėjoms, kurių viena vadinosi šifra ir kita puva pašauktos prie hebrajų moterų gimdymo. Žiūrėkite, kas gims. Jei sunus, nužudykite jį, bet jei duktė, te tai gyvena. Tačiau pribuvėjos bijojo Dievo ir nevykdė Egipto karaliaus įsakymo, bet palikdavo berniukus gyvus. Egipto karalius, tai sužinojęs, pasišūkė pribuvėjas ir joms tarė, kodėl jūs, nevykdote įsakymo ir paliekate berniukus gyvus. Pribuvėjas atsakė faraonui. Hebrajų moteris netokios kaip egiptietės. Jos stiprios ir pagimdo prieš pribuvėjai ateinant. Todėl Dievas darė gerą pribuvėjams. Tauta gausėjo ir pasidarė labai galinga. Kadangi pribuvėjos bijojo Dievo jis suteikė joms palikuonių. Faraonas įsakė visai tautai, kiekvieną berniuką, gimusi hebrajams, meskite į upę, o mergaitės palikite gyvas.